بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم Im Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen. Denjenigen, die ungläubig sind und von Allahs Weg abhalten, lässt er ihre Werke fehlgehen. Denjenigen aber, die Glauben und rechtschaffene Werke tun und an das glauben, was Mohammed offenbart worden ist. Und es ist ja die Wahrheit von ihrem Herrn.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 Wenn ihr sie schließlich schwer niedergeschlagen habt, dann legt ihnen die Fesseln fest an. Danach lasst sie als Wohltat frei oder gegen Lösegeld, bis der Krieg seine Lasten ablegt. Dies soll so sein. Und wenn Allah wollte, würde er sie wahrlich allein besiegen. Er will aber damit die einen von euch durch die anderen prüfen und denjenigen, die auf Allahs Weg getötet werden, wird er ihre Werke nicht fehlgehen lassen. Er wird sie recht leiten und ihren Gemütszustand bessern und sie in den Paradiesgarten eingehen lassen, den er ihnen kenntlich gemacht hat. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم O die ihr glaubt, wenn ihr Allahs Sache helft, hilft er euch und festigt eure Füße. Diejenigen aber, die ungläubig sind, so sollen sie in Unglück fallen, und er wird ihre Werke fehlgehen lassen. Dies, weil ihnen zuwider ist, was Allah als Offenbarung herabgesandt hat. Und so lässt er ihre Werke hinfällig werden. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم Sind sie denn nicht auf der Erde umhergereist, so dass sie schauen konnten, wie das Ende derjenigen vor ihnen war?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 Diejenigen aber, die ungläubig sind, genießen und essen im Diesseits, wie das Vieh frisst. Das Höllenfeuer wird ein Aufenthaltsort für sie sein. Und wie viele Städte, die eine stärkere Kraft hatten als deine Stadt, die dich vertrieben hat, haben wir vernichtet.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 Darin sind Bäche mit Wasser, das nicht schal wird, und Bäche mit Milch, deren Geschmack sich nicht ändert, und Bäche mit Wein, der köstlich ist für diejenigen, die davon trinken, und Bäche mit geklärtem Honig und sie haben darin von allen Früchten und Vergebung von ihrem Herrn. Sind denn diese jemandem gleich, der im Höllenfeuer ewig bleibt und dem heißes Wasser zu trinken gegeben wird, das seine Gedärme zerreißt? Und unter ihnen gibt es manche, die dir zuhören. Wenn sie aber von dir hinausgehen, sagen sie zu denjenigen, denen das Wissen gegeben worden ist, Was hat er eben gesagt? Das sind diejenigen, deren Herzen Allah versiegelt hat und die ihren Neigungen folgen. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم Und denjenigen, die rechtgeleitet sind, mehrt er die Rechtleitung und verleiht ihnen ihre Gottesfurcht. Erwarten sie denn etwas anderes, als dass die Stunde plötzlich über sie kommt? so sind ihre Vorzeichen bereits eingetroffen. Wie soll ihnen dann ihre Selbstbesinnung nützen, wenn sie über sie kommt? Wisse also, dass es keinen Gott außer Allah gibt und bitte um Vergebung für deine Sünde und für die gläubigen Männer und die gläubigen Frauen.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 Wenn aber eine eindeutige Sure herabgesandt wird und darin der Kampf erwähnt wird, siehst du diejenigen, in deren Herzen Krankheit ist, dich anschauen, wie einer schaut, der im Sterben ohnmächtig wird. Näherliegender wäre für sie فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم Gehorsam und geziemende Worte, wenn die Angelegenheit beschlossen ist dann wäre es wahrlich besser für sie, sie würden Allah gegenüber wahrhaftig sein. Werdet ihr vielleicht, wenn ihr euch abkehrt, auf der Erde Unheil stiften und eure Verwandtschaftsbande zerreißen? Das sind diejenigen, die Allah verflucht. So macht er sie taub und lässt ihr Augenlicht erblinden. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها Denken Sie denn nicht sorgfältig über den Koran nach? Oder sind an diesen Herzen deren Verriegelungen angebracht? إن ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم Gewiss, diejenigen, die den Rücken kehren, nachdem ihnen die Rechtleitung klar geworden ist, denen hat der Satan etwas eingeredet. und Hoffnung auf Aufschub gemacht. Dies, weil sie zu denjenigen sagen, denen zuwider ist, was Allah offenbart hat. Wir werden euch in einigen Angelegenheiten gehorchen, aber Allah weiß, was sie im Geheimen sagen. Wie wird es sein, wenn die Engel sie abberufen, wobei sie ihre Gesichter und ihre Rücken schlagen? ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضوانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم weil sie dem folgen, was Allah missfällt und ihnen sein Wohlgefallen zuwider ist, und so lässt er ihre Werke hinfällig werden. Oder meinen diejenigen, in deren Herzen Krankheit ist, Allah würde ihren Groll nicht zum Vorschein bringen? Und wenn wir wollten, würden wir sie dir fürwahr zeigen, und so würdest du sie sicher an ihrem Merkmal erkennen Und du wirst sie ganz gewiss an ihrer schiefen Sprache erkennen. Und Allah weiß über eure Werke Bescheid. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم Und wir werden euch ganz gewiss prüfen, bis wir feststellen, welche sich abmühen von euch und welche standhaft sind, und bis wir eure Werke prüfen. Gewiss, diejenigen, die ungläubig sind, von Allahs Weg abhalten und dem Gesandten entgegenwirken, nachdem ihnen die Rechtleitung klar geworden ist, können Allah in nichts schaden, und er wird ihre Werke hinfällig werden lassen. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم O, die ihr glaubt, gehorcht Allah und gehorcht dem Gesandten und macht eure Werke nicht zunichte. Gewiss, diejenigen, die ungläubig sind und von Allahs Weg abhalten und hierauf als Ungläubige sterben, so wird Allah ihnen nicht vergeben. So werdet nicht schwach und ruft nicht zum Frieden, wo ihr doch die Oberhand haben werdet. Denn Allah ist mit euch und er wird euch nicht um eure Werke bringen. إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم Das diesseitige Leben ist nur Spiel und Zerstreuung. Wenn ihr glaubt und gottesfürchtig seid, wird er euch euren Lohn geben und von euch nicht euren gesamten Besitz verlangen. Wenn er ihn von euch verlangte und euch dadurch in Bedrängnis brächte, dann würdet ihr damit geizen und er würde dadurch euren Groll zum Vorschein bringen. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم Ihr da seid es doch, die ihr aufgerufen werdet, auf Allahs Weg auszugeben. Jedoch gibt es unter euch welche, die geizen. Wer aber geizt, der geizt nur gegen sich selbst. Allah ist der Unbedürftige, ihr aber seid die Bedürftigen. Wenn ihr euch abkehrt, wird er euch durch ein anderes Volk ersetzen, und sie werden dann nicht gleich euch sein.